أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليماً Allah zulme uğrayan kimseden başkasının kötü sözü açıkça söylemesini sevmez. Allah her şeyi işitir ve bilir. اِنْ تُبَدُوا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوهُ اَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًا قَد۪يرًا Eğer bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz, yahut da bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da affedici ve güçlüdür. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا Şüphesiz ki Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler Allah'la peygamberleri arasına ayırmak isteyenler, bir kısmına inanıyor, bir kısmını inkar ediyoruz diyerek, ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler, gerçekten kafir olanlardır. Bizse kafirler için aşağılayıcı bir azap hazırladık. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini ayırmayanlara gelince, işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.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 Kitap ehli, gökten kendilerine bir kitap indirmeni istiyorlar. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Bunun üzerine zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarpmıştı. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra da buzağıyı ilah edinmişlerdi. Biz bunu da affedip Musa'ya apaçık bir mucize verdik.'' وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا Söz vermeleri için Tur Dağı'nı başlarının üzerine kaldırdık ve onlara kapıdan eğilerek girin dedik. Yine onlara, cumartesi günü hakkında aşırı gitmeyin dedik. Ve onlardan sağlam bir söz aldık. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا Fakat sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve bizim kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle lanetlendiler. Doğrusu inkarları yüzünden Allah onların kalplerini mühürledi. Onun için pek azı hariç iman etmezler. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۖ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهِ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا İnkar etmeleri, Meryem'e büyük bir iftirada bulunmaları ve Allah'ın peygamberi olan İsa'yı biz öldürdük demeleri sebebiyle lanetlendiler. Oysa onu ne öldürdüler ve ne de astılar. Fakat onlara öyle göründü. Ayrılığa düştükleri bu konuda gerçekten bir şüphe içindedirler. Onların bu hususta zanna uymaktan başka hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler.'' Aksine Allah onu kendi huzuruna yükseltti. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. وَاِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا Kitap ehlinden İsa'ya ölümünden önce inanmayacak olan hiçbir kimse yoktur. Kıyamet günü ise İsa onların aleyhine şahitlik edecektir. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا Yahudilerin haksızlıkları, birçoklarını Allah yolundan saptırmaları, kendilerine yasaklanmış olan faizi almaları ve insanların mallarını haksız yollarla yemeleri sebebiyle, önceden kendilerine helal olan temiz şeyleri onlara haram kıldık. Onlardan kafir olanlar için acı bir azap hazırladık. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ اَجْرًا عَظ۪يمًا Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlara, sana indirilen kitaba ve senden önce indirilenlere inanan müminlere, namazı kılıp zekatı verenlere, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere gelince, İşte onlara büyük bir mükafat vereceğiz. İnna evhayna ileyke kema evhayna ila Nuhin ve nebiyyine min ba'dih وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Ve Davud'a Zebur'u verdik. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما Bir kısmını daha önce sana anlattığımız, bir kısmını da anlatmadığımız nice peygamberler gönderdik. Allah, Musa ile de doğrudan doğruya konuşmuştur. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما Peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı ileri sürecekleri bir mazeretleri olmasın diye müjdeleyici ve korkutucu peygamberler gönderdik. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا Fakat Allah sana indirdiğine şahitlik eder. Onu bilerek indirmiştir. Ayrıca buna melekler de şahitlik ederler. Gerçi şahit olarak Allah yeter.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 Dininiz hususunda taşkınlık yapmayın. Allah hakkında yalnız gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve ondan gelen bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Allah üçtür demeyin. Bundan vazgeçin. Böyle yapmanız sizin için daha hayırlıdır. Allah ancak bir tek ilahtır. Bir çocuk sahibi olmaktan onu tenzih ederiz. Göklerde ve yerde olanlar hep O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.'' لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا Ne İsa Mesih Allah'a kul olmaktan çekinir ne de Allah'a yakın melekler.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 Kendisine kulluk yapmaktan çekinenleri ve büyüklük taslayanları ise acı bir azaba uğratacaktır. Onlar kendileri için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Ya eyyühen الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا Ey insanlar! Rabbinizden size bir delil geldi ve size apaçık bir nur olan Kur'an'ı indirdik.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 Ey Muhammed! Senden fetva isterler. Sen de ki, Allah size babası ve çocuğu olmayan kimse hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer çocuğu olmayıp da bir kız kardeşi bulunan bir kimse ölürse, bıraktığı malın yarısı o kız kardeşinindir. Eğer kız kardeş ölür ve çocuğu da olmazsa, erkek kardeş onun bıraktığı malın tamamını alır. Eğer varis olan iki kız kardeşse, o zaman ölenin bıraktığı malın üçte ikisini alırlar. Eğer varisler erkek ve kadın olmak üzere ikiden fazlaysalar, o zaman erkeğe iki kadın hissesi kadar verilir. Allah doğru yoldan sapmamanız için bunları size açıklıyor. Allah her şeyi bilir.'' Maide suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 120 ayettir. Maide sofra anlamına gelmektedir. Hazreti İsa zamanında havariler tarafından gökten indirilmesi istenen bir sofradan söz ettiği için bu adı almıştır. Bu surede kitap ehlinden, özellikle Hristiyanlardan söz edilir. Haç, abdest, gusül ve teyemmüm gibi hükümler anlatılır. İçki ve kumar yasağıyla helal ve haram yiyeceklere temas edilir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu evfu bil ukud. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin.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 Allah'ın nişanelerine, haram aya, kurbanlık hayvanlara, onlara takılan gerdanlıklara, Rablerinden nimet ve rıza talep ederek Kabe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman artık avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan men ettiği için bir topluma karşı olan kininiz sakın sizi aşırılığa sevk etmesin.'' İyilikte ve takvada yardımlaşın.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 Ancak henüz canları çıkmadan keserseniz o başka. Bir de putlar adına kesilen hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunları yapmak fasıklıktır. İnkar edenler bugün sizin dininizi yok etmekten ümitlerini kesmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim.'' Kim açlıktan daralır da bu sayılanlardan yemek zorunda kalırsa, günaha kaymadan yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ İnna Allah seri'ul hisab. Ey Muhammed! Sana kendileri için neyin helal kılındığını soruyorlar. Sen de ki, size temiz olan şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğinden, kendilerine öğretip alıştırdığınız avcı hayvanların sizin için tuttuklarından da yiyin. Onların üzerine Allah'ın adını anın ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Bugün size temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yemekleri size helal, sizin yemekleriniz de onlara helaldir. İnananlardan namuslu hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar, zina yapmayıp ve dost edinmeyip, namuslu bir şekilde mihirlerini verdiğiniz takdirde size helal kılınmıştır. Kim imanı inkar ederse onun amelleri mutlaka boşa gider, ahirette kaybedenlerden olur. Ya eyyühellezîne âmenû İzâ kumtum ilas salâti fâgsilû vücûhekum ve eydiyekum فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman Yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başınızı mesedin ve ayaklarınızı topuklara kadar yıkayın. Eğer cünub iseniz yıkanıp iyice temizlenin. Eğer hasta veya yolcuysanız yahut biriniz tuvaletten gelmişse ya da kadınlara yaklaşmışsanız ve su da bulamamışsanız temiz bir toprağa teyemmüm edin. Yüzlerinizi ve ellerinizi onunla mesedin. Allah size hiçbir zorluk çıkarmak istemez.'' Fakat sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذ۪ي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللّٰهِ İnnallâhe alîmûn bidâtis sudûr. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve sizden aldığı sözü hatırlayın. Hani bir zamanlar işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Çünkü Allah kalbinizdekileri çok iyi bilir.'' يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله İnna Allah habirun bima ta'malun. Ey iman edenler! Allah için adaleti gözeten şahitler olun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli davranın. Bu takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.'' وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم Allah iman edip salih amel işleyenlere kendileri için bir bağış ve büyük bir mükafat olduğunu vaat etmiştir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون Ey iman edenler!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 Biz onlardan on iki başkan göndermiştik. Allah şöyle demişti. Şüphesiz ki ben sizinle beraberim. Eğer namaz kılar, zekatı verirseniz, peygamberime inanıp yardım ederseniz ve Allah için güzel bir şekilde ödünç verirseniz, andolsun ki kötülüklerinizi örterim. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyarım.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 Ama onlar da kendilerine hatırlatılan şeylerden bir hisse kapmayı unuttular. Bu yüzden biz de onların aralarına kıyamet gününe kadar düşmanlık ve kin saldık. Allah yaptıklarını onlara haber verecektir. Ya ehlel kitabı kad ca'akum rasuluna yubeyyinu lekum kethiran mimma kuntum tuhfûn. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين Ey kitap ehli! Şüphesiz ki kitaptan gizlediğiniz şeylerin birçoğunu açıklayan ve birçoğunu da açıklamayıp geçen peygamberimiz size gelmiştir. Gerçekten size bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir.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 لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بَنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بَنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير Andolsun ki Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Sen de ki Allah Meryem oğlu İsa Mesih'i, annesini ve yeryüzündekilerin hepsini yok etmek istese ona karşı kim bir şey yapabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah'ın her şeye gücü yeter.'' وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili dostları izlediler. Sen de ki, öyleyse size günahlarınız yüzünden niçin azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından birer insansınız. Allah dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. Dönüşte yalnız O'nadır.'' يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير أي كتاب أهلي Peygamberlerin arasının kesildiği bir boşluk sırasında bize müjdeleyici ve korkutucu gelmedi demeyesiniz diye size gerçekleri açıklayacak peygamberimiz geldi. Şüphesiz ki o size müjdeleyici ve korkutucu olarak gelmiştir. Allah'ın her şeye gücü yeter.'' وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o içinizden peygamberler çıkarmış ve sizi hükümdarlar yapmıştı. Size dünyalarda hiç kimseye vermediği şeyleri vermişti. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين Ey kavmim! Allah'ın size takdir ettiği kutsal toprağa girin. Arkanıza dönmeyin. Yoksa kaybederek dönersiniz. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ Onlar da, ey Musa, orada zorba bir kavim var. Onlar oradan çıkıncaya kadar biz oraya asla girmeyeceğiz. Eğer oradan çıkarlarsa o zaman biz de gireriz dediler. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الله تنكر korkan ve Allah'ın kendilerine nimet ihsan ettiği kimselerden iki kişi şöyle demişti. Onların üzerine kapıdan girin. Eğer oradan girerseniz mutlaka siz galip gelirsiniz. Eğer inanıyorsanız yalnız Allah'a güvenin.